Kao što nam je poznato u Kur'an i Kerimu nalaze se 114 sura. Neke od njih su mekanske, neke medinske, to jest neke od njih su objavljene u periodu boravka Allahovog poslanika alihi salatu wasalam u Mekki, a neke od njih su objavljene njemu poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam nakon što se preselio iz Mekke u Medinu i te sure nazivaju se Medinske sure. Od najdužih medinskih sura i prvih objavljenih medinskih sura jeste druga sura po redoslijedu Kur'ana, sura El-Beqara, koja, dakle, ima 48 stranica. Prostire se na 48 stranica i sastoji se, sadrži 286 ajeta. Sastoji se 286 ajeta. Ova sura poznata je po tome što se u njoj nalazi najveličanstveniji, najuzvišeniji kuranski ajeta, to je ajet Ajetul Kursi, 255. ajet i on je najuzvišeniji najveličanstveniji, najvrijedniji kuranski ajet jer govori samo o Allahu subhanahu wa ta'ala iz čega su islamski učenjaci zaključili da su u Kur'ani Kerimu uzvišeniji, veličanstveniji ajeti koji govore o Allahu subhanahu wa ta'ala za razliku od drugih ajeta koji govore o nečemu drugom. Slično tome i sura El-Ikhlas, kul huvallahu ahad, kako je došlo u hadisu, ravna je jednoj trećini Kur'ana, jer jedna trećina Kur'ana govori samo o Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog toga je i sura Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, jednaka jednoj trećini Kur'ana. Dakle, sura Al-Baqara je najduža medinska sura. Allah subhanahu wa ta'ala na početku sura Al-Baqara spominje kategorije ljudi koji se nalaze na ovom dunjalu vjernici, nevjernici i licemjeri, dvoličnjaci, koji se čas pripisuju vjernicima, čas se pripisuju nevjernicima, odnosno tamo gdje je za njih korist i oni su na toj strani. Kada prestane korist, onda odlaze drugima i traže svoju korist kod drugih. Allah subhanahu wa ta'ala nakon spomena i kraćeg opisa svih tih kategorija prelazi na prvu naredbu i zabranu. Spominje prvu naredbu i zabranu u Kur'an i Kerimu, a i općenito. A to je da se obožava Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini od strane svih. Svima ljudima i vjernicima i nevjernicima i licemjerima naređeno je da Allaha subhanahu wa ta'ala prihvate za jedinog istinskog Boga, da ga prihvate i da mu čine ibadet, to jest sve ono što on voli, čime je zadovoljan od riječi ili dijela javnih ili tajnih. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala iznosi dokaze zbog čega je on jedan jedini istinski bog dostojan obožavanja. Pa spominje da je on stvorio zemlju, jedini on i zemlju nam učinio pogodnom za stanovanje na njoj, da je on jedini stvorio nebesa iznad nas bez stubova, da nam on spušta s nebesa kišu, da on daje svojom dobrotom, svojom voljom da iz zemlje izniče raznovrsno bilje kojim se mi hranimo. Time Allah subhanahu wa ta'ala dokazuje da je on jedini istinski Bog dostajno obožavanje, jer to niko drugi mimo njega ne može nam dati. Zatim nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala nakon što je pozvao sve da njega prihvate za istinskog Boga dostojnog obožavanja, da mu upućuju ibadet, nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala govori o svome poslaniku, Muhammedu sallallahu alihi wa sallam, pojašnjava da je njegovo poslanstvo istina. Da u ono s čime on došao nema sumnje. Oni koji sumnjaju, neka oni dođu s nečim sličnim. Ako sumnjaju da to nije od Allaha subhanahu wa ta'ala, da on nije Allahov poslanik. Da ga tim riječima, tom govoru, tom Kur'anu neko podučava ili da on sam dolazi s tim Kur'anom od sebe, dobro neka dođu onda i drugi s nečim sličnim. Međutim, nikada to neće moći jer ono s čime dolazi Muhammed sallallahu alihi wasallam to je nadnaravan govor. To nije ljudski govor, to je Allahov dželavala govor. Pa kao što nema drugog Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, nema drugog Kur'ana mimo Allahovog dželavala, nema druge knjige koja je bez ikakve sumnje prihvaćena, koja u sebi nema nedostataka manjkavosti. To je jedino Allahova subhanahu wa ta'ala knjiga. Zato niko ne može doći s nečim sličnim. I Allah subhanahu wa ta'ala onima koji sumnjaju, i onima koji negiraju, odbacuju Allahu subhanahu wa ta'ala govor, odbacuju poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, prijeti džehennemskom vatrom, čije će gorivo biti ljudi, ti koji negiraju, ti koji odbacuju, ti koji sumnjaju u poslanstvo i govor Allaha subhanahu wa ta'ala. Na drugoj strani, oni koji prihvate Allaha subhanahu wa ta'ala za istinskog Boga i obožavaju samo njega putem onoga s čime je došao poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam, obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako ga je obožavao Muhammed sallallahu alaihi sallam, njima Allah subhanahu wa ta'ala obećava džennetske bašće. Obećava da će njima dati džennete u nasljeđe, džennetske bašće kroz koje rijeke teku i u kojima se nalazi svakovrsno razno uživanje od jela, pića, žena i slično i ono što je najbitnije oni će u tome ostati vječno. Otprilike o tome Allah subhanahu wa ta'ala govori na dvije, tri stranice Kur'an i Kerima, odnosno sure El Beqara. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala ponovo spominje neke od dokaza svoje svemoći i ponovo poziva nevjernike da povjeruju u njega Allaha subhanahu wa ta'ala, spominje određene dokaze zbog čega bi trebalo vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala, zbog čega bi ga trebalo prihvatiti, zbog čega bi trebalo zahvaliti se Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Al-Baqara 26. ajetu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allahe la jestahji i yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha doista se Allah ne stidi da navede primjer mušice ili komarca ili nečega manjeg ili nečega većeg od toga. Kažu komentatori Ibn Jarir al-Taberi rahimahullahu ta'ala spominje riječi Ibn Abbas i Ibn Mas'uda da je Allah subhanahu wa ta'ala objavio ovaj ajet nakon što su mušrici počeli da ismijavaju se sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Kada je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam došao s pozivom da se prihvati Allah za jedinog istinskog Boga. Da se niko mimo njega ne obožava. Da se ostave idoli, da se ostave kipovi. Kada je došao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam s kuranskim ajetom, Ja ejuhen nas duribe methalun festemiju leh. Inna alladhina tad'una min duni Allahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u lah. I sura Al-Hajj 73. ajet. O ljudi, navodi vam se primjer, pa ga poslušajte. Doista ti koje vi obožavate, dakle lažna božanstva, ne mogu stvoriti mušicu ne mogu jednu običnu muhu stvoriti makar se sakupili svi. Ti idoli, ta lažna božanstva, kada bi se sva sakupila da stvore samo jednu mušicu, jednu muhu, običnu muhu, nešto sićušno, prezreno, nečisto, prljavo, oni to ne bi mogli. Pa su mušrici počeli nakon objave ovog ajeta i sure El hajj počeli da se ismijavaju. Kakav je to gospodar? Navodi primjer mušiće, mušice nečega sićušnog, prezrenog, za nema nešto veće, za nema nešto ogromnije, što ukazuje na njegovu istintost, da je on istinski Bog. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga objavio je ovaj ajet. Doista se Allah ne stidi da ne vede primjer mušice, komarca ili nečega još sićušnijeg od toga. Allah se ne stidi da to navede kao primjer. Ko taj primjer prihvata? Koga odbacuje? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala dalje u suri Al-Baqara. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ Što se tiče vjernika, onih koji vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala i sve ono što dođe od Allaha subhanahu wa ta'ala, tome se predaju, kažu čuli smo i pokoravamo se, čuli smo i pokorili smo se, završena stvar. Mi ne raspravljamo je li to moguće ili ne. Ako je Allah rekao, onda je to moguće. Ako je Allah rekao, to je istina. Vjernici svoje razume predaju Allahu subhanahu wa ta'ala, jer je Allah stvorio i njih njihove razume jer znaju da ono što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala zasigurno je istina, zasigurno je dobro. Pa što se tiče onih koji vjeruju u Allaha i sve ono što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, oni znaju da je to istina od njihova gospodara. To što Allah navodi kao primjere, oni su istiniti primjeri. To je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا A što se tiče onih koji ne vjeruju u Allaha, ne vjeruju u poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, da istina ono s čime on dolazi, fe yakuluna maza arada Allahu bi hada mesela. Oni govore, šta Allah želi sa ovim primjerom da dokaže? Oni koji ne vjeruju, ne, oni koji neće da vjeruju, oni se ismijavaju, pa govore, šta Allah želi sa ovim primjerom? Oni neće da vjeruju. Njima sve jedan dokaz u njima i oko njih je jasan dokaz istinskog postojanja Allaha subhanahu wa ta'ala, da je Allah jalla wa'ala, da postoji i da je on jedini dostojan da se obožava. Međutim, oni neće da vjeruju. Pa ne samo da oni odbacuju primjer mušice, primjer komarca, oni odbacuju svaki primjer. Svaki primjer. Zato što oni neće da vjeruju. Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga kaže da on primjerima koje navodi, dokazima koje daje svim ljudima da uzmu pouku, da uzmu i brata iz toga i da se poprave, da se vrate Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala yudillu bihi kathira. Allah subhanahu wa ta'ala tim primjerima ostavlja u zabludi mnoge ljude, Oni koji neće da vjeruju One koji neće da prihvate taj primjer, da je on od Allaha subhanahu wa ta'ala. Oni koji neće da prihvate ga kao istinit primjer, Allah subhanahu wa ta'ala njih ostavlja na stramputici, ostavlja ih u zabludi. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا I upućuje njime mnoge također. Mnoge ostavlja u zabludi, a mnoge upućuje na pravi put. One koji prihvate, koji spoznaju, ma kakav bio primjer, ako je od Allaha subhanahu wa ta'ala zasigurno, on ukazuje na njega jednog jedinog Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer niko drugi i to najsićušnije, ma kako ono bilo sićušno, ne može stvoriti. A kamo li da stvori nebesa, kamo li da stvori zemlju, kamo li da nam spusti s nebesa kišu, kamo li da nam dadne obskrbu, niko drugi od tih lažnih božanstava koje ljudi i ranije i danas i do sudnjeg dana će obožavati. Allah subhanahu wa ta'ala je jedini dostojan toga i svaki primjer ukazuje, ukazuje na njega i kaže Allah subhanahu wa ta'ala koga to ostavlja u zabludi. Kaže وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ A u zabludi ne ostavlja osim fasike, odnosno nevjernike. Ovdje pod fiskom misli se na nevjerstvo, a u zabludi na stramputici ne ostavlja osim nevjernike. Pa dakle, iz ovog kuranskog ajeta vidimo osobinu Allaha subhanahu wa ta'ala, Jedna od osobina Allaha subhanahu wa ta'ala, to je stid. Allah subhanahu wa ta'ala dakle ovdje kaže inna Allahe la jastahji, Allah se ne stidi da navede primjer mušice. Dakle, Allah se u ovom primjeru kada ga navodi ne stidi. Inače pri, pred Allahom subhanahu wa ta'ala i prije Allahu subhanahu wa ta'ala postoji dakle ova osobina stida i drugi šerijatski tekstovi jasno govore o njoj. Međutim, taj Allahu subhanahu wa ta'ala stid nije kao stid njegovih stvorenja. Sve osobine kojima se opisuje Allah subhanahu wa ta'ala, one su dostojne njega. Osobine koje imamo mi pri sebi, one su dostojne nas. Onakve su one kakvi smo i mi. Dok osobine Allaha subhanahu wa ta'ala su onakve kakve dolikuju samo njemu. To ne znači ako kažemo da Allah ima stid, da je njegov stid kao i naš stid. Ne. Da je njegov sluh kao i naš sluh. Ne. I slično. Jer je Allah djelavala rekao lejse ke misli i šej. Ništa nije kao on. Ništa njemu nije slično. Niti je ravno. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala ima osobinu stida. Kao što kaže Allahov poslanik alaihi salatu samo hadisu koga bilježe mnogi Ebu Dawud, Termizi ibn Mađe, šeha Albani ga je ocijenio vjerodostanim, kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam inna Allahe hajijun, doista je Allah stidljiv, doista se Allah stidi, jedno od Allahovih imena doista je, jeli, onaj koji se stidi i on je kerim, onaj koji je plemenit. Stidi se da vrati svome robu ruke prazne kada ih on podigne, njegov rob i udovi moli nešto od njega. Allah se stidi da mu ruke vrati praznim, odnosno da ne usliša na neki način tu njegovu dovu, da mu nešto ne da od onoga što traži. Allah se stidi. Dakle, ovaj kuranski ajit i drugi šarijetski tekstovi govore o osobini Allaha subhanahu wa ta'ala da se on stidi. Zatim, iz ovog kuranskog ajeta vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala spominje primjere, navodi primjere ljudima i tim primjerima dokazuje svoje postojanje, dokazuje svoju istinitost, istinitost svoje riječi, dokazuje da je jedini on dostajan Bog, Bog koji je dostojan obožavanja i slično. Zatim također vidimo koliko je Allah subhanahu wa ta'ala milostiv prema nama, kako nam lijepo pojašnjava i navodi primjere, približava nam sebe, približava nam najveću istinu, da je on jedini dostojan obožavanja, da njega prihvatimo s primjerima. I mi također kada podučavamo druge ljude, ne smijemo im dolaziti i navoditi nešto što oni svojim razumima to ne mogu da shvate, da razumiju, da pojmu, ne, već dakle moramo im navoditi primjere, kao što je Allah subhanahu wa ta'ala svima nama u Kur'an Kerimu navodi te primjere. Zatim vidimo iz ovog kur'anskog ajeta vrijednost imana. Kada Allah subhanahu wa ta'ala navede neki primjer, kada Allah subhanahu wa ta'ala dođe s nekim propisom, objavi neki propis, vjernici, oni koji vjeruju odmah znaju da je to istina od Allaha subhanahu wa ta'ala i to prihvataju kao istinu. Dakle, koliko je vrijedno biti vjernik, toliko, dakle, da se čovjek ne dvoumi. Što god nađe u Kur'anu ili nađe u vjerodostojnom hadisu od Allahovog poslanika, alihi salatu sam, odmah se odaziva tome, prepušta se tome i kaže, čuo sam i pokorio sam se i završeno. Inša Allahu Teala, takve osobe, takvi Allahovi robovi, muškarci ili žene, vjernici ili vjernice, onako kako se budu odazivali, tako brzo, dakle, odazivali se Allahovim propisima na Dunjaluku, isto tako ako Bog da, sutra će preko sirata preći do dženneta i ući u džennet tako brzo. Na drugoj strani vidimo običaje nevjernika, dakle, njihovu svakodnevnicu kada god dođe neki primjer od Allaha subhanahu wa ta'ala, dođe neki propis od Allaha subhanahu wa ta'ala, naredba i zabrana, oni kažu šta Allah s ovim hoće. Oni to ne mogu da pojme ili neće da pojme. Inat ih tjera od toga da prihvate te naredbe, te propise, te primjere, da ih shvate, razumiju, da ih prihvate i rade po njima. Pa kaže ovde, Mada arad Allahu bi hada metala. Šta Allah hoće sa ovim primjerom? Šta Allah subhanahu wa ta'ala hoće sa ovim primjerom? Dakle, vidimo na jednoj strani vrijednost imana koji vjernika postiče odmah da prihvati sve što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala i na drugoj strani vidimo pogubnost nevjerstva da nevjernik zbog svoga inata, svoje oholosti, svog zapečaćenog srca odbija što god dođe od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato vjernici iz ovog i drugih sličnih kuranskih ajta moraju uzeti ibrat, moraju uzeti i pouku da kada dođe neki propis od Allaha subhanahu wa ta'ala ili od Allahovog poslanika alihi salatu sam, kada budu obaviješteni o nečemu, pa se počnu dvoumiti, sumnjati, negodovati, ne prihvatati taj propis, neka znaju da se po pitanju tog propisa, te, te naredbe, te zabrane, tog primjera, poistovjećuju s nevjernicima. Poistovjećuju s nevjernicima jer oni negoduju, oni ne prihvataju, oni traže razne načine, puteve kako da odbiju tu Allahu subhanahu wa ta'ala na redbu. I vidimo također iz ovog kuranskog ajta da je Allah pravedan. Da je Allah pravedan. On u zabludi, na stramputici, ne ostavlja ljude tek tako. Već su oni izabrali da budu izdvojeni iz pravog puta na stramputicu. Pa kaže وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ I on tim primjerom, tim propisom, tom naredbom, zabranom, ne ostavlja na stramputici u zablodi osim nevjernike. One koji neće da se pokore, one koji neće da prihvate taj propis, tu naredbu, tu zabranu, njih Allah subhanahu wa ta'ala ostavlja. Dakle, nakon što su oni izabrali nevjerstvo, nakon što su oni izabrali da se inate izdižu nad Allahom vala propisima, Allah subhanahu wa ta'ala pravedno ih ostavlja, ostavlja u zabludi. Allah subhanahu wa ta'ala dalje u sljedećem narednom 27. ajcu sura Al-Baqara pojašnjava koji su ti nevjernici i zbog čega ih Allah ostavlja u zabludi i zbog čega šta oni još rade pa zbog toga ne prihvataju Allahove propise, naredbe, primjere, zbog čega su njihova srca zapečaćena, zbog čega na njihovim očima stoji koprena i na njihovom sluhu također stoji pregrada. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Alladhina yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqtauna ma amara Allahu bihi an yusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun A doista tim primjerom Allah u zablodi ostavlja nevjernike. One koji nakon što su dali čvrst ugovor Allahu da će ga obožavati, nakon što su prihvatili i obećali, prihvatili da je Allah subhanahu wa ta'ala njihov gospodar i obećali da će ga obožavati, taj ugovor kidaju sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Vraćaju se, odstupaju od tog ugovora, ne obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala ili pored njega obožavaju i druge Zatim kaže وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلْ I one koji kidaju, prekidaju veze s kojima je Allah dželovala naredio da se održavaju veze. Prije svega veza sa njim, Allahom subhanahu wa ta'ala. Zatim veza s bližnjom rodbinom, od te rodbine s najbližim roditeljima, supružnikom, djecom i ostalom bližnjom rodbinom koji kidaju ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se uspostavlja, da se održava وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ i oni koji čine nered na zemlji. Oni koji čine nered na zemlji prije svega sa svojim grijesima, a zatim sa svim drugim, sa uništavanjem i života ljudi i imetaka i sl. أُولَٰئِكَ humul khasirun takvi će biti istinski stradalnici. Takvi će biti istinski stradalnici. Dakle, oni koji ne prihvataju Allahov govor, oni koji se inate, oni koji se ismijavaju sa Allahovim propisima, dokazima, primjerima, oni koji kidaju ugovore, prije svega sa Allahom subhanahu wa ta'ala, nakon što su ga njemu čvrsto dali, oni koji kidaju veze s kojima je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se održavaju i koji čine nered na zemlji, takvi će biti istinski stradalnici i takvi će biti u zabludi stramputici na Dunjaluku i sutra istinski stradalnici na sudnjem danu, nakon toga jeli na ahiretu u drugom svijetu, odnosno takvi će biti u džehennemskoj vatri. Dakle, nemojmo se nimalo libiti, dvoumiti da sve ono što nađemo u Kur'anu, Allahovi subhanahu wa ta'ala knjizi ili što nađemo u hadisu Allahovog poslanika alihi salatu osam, nemojmo se dvoumiti, već odmah to prihvatimo. Recimo, to su riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u koje nema ni malo sumnje. To su riječi Allahovog poslanika alihi salatu osam, koje su također objava od Allaha subhanahu wa ta'ala. Čujemo i pokoravamo se i završeno. Nemojmo se dvoumiti, nemojmo odbacivati, nemojmo tražiti puteve kako da zaobiđemo tu naredbu ili zabranu. Pogledajmo dakle šta sve nakon toga može da se desi. Da skrenemo s pravog puta, da kidamo onda vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala, da kidamo ugovor s njim, ne da Allah subhanahu wa ta'ala, da činimo nered, odnosno da griješimo i da nas sutra na drugome svijetu zadesi sigurna propast.